obedeceu o pai após os 15 anos de idade. Ah. Abandonou toda a sua inocência quando conheceu a sacanagem. Ah. Ah. Hoje ela tem 19 e representa de verdade. Hoje ela tem 19 e representa de verdade. Cê tá na pica com prazer, Santana. Santana, ah. na, na pica com vontade. Santana, na, senta na, na, na, pica com vontade. Senta na, senta na, na, na, pica com vontade. Hoje ela tem 19, representa de verdade. O seu batom é pior que o oitão, o seu bumbum é de hipnotizar. Arranca fogo de pedra de gelo e não tem medo de se aventurar. É hoje ela tem 19, representa de verdade. Hoje ela tem 19, ô mulher! pica com prazer. Senta na, senta na, senta na pica com vontade. Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na pica com vontade. Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na pica com vontade. Senta na pica com prazer. Sobe na pica com vontade. Senta na pica com prazer. Desce na pica com vontade. rapaz dos 15 anos de idade. Ah. Abandonou toda a sua inocência quando conheceu a sacanagem. Ah. Hoje ela tem 19 e representa de verdade. Ah. Hoje ela tem 19 e representa de verdade. Cê ah. tá na pica com prazer, Santana. Ah. Santana pica com vontade. Santana na, senta pica com vontade. Senta na, senta pica com vontade. Hoje ela tem 19, representa de verdade. O seu batom é pior que o oitão, o seu bumbum é de hipnotizar. Arranca fogo de pedra de gelo e não tem medo de se aventurar. hoje ela tem 19, representa de verdade. Hoje ela tem 19, ô mulher! pega com prazer. Senta na, senta na, senta na pica com vontade. Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na pica com vontade. Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na pica com vontade. Senta na pica com prazer. Sobe na pica com vontade. Senta na pica com prazer. Desce na pica com vontade. Chop. Tchau,